Labrīt, rādījām arī klausītāji. Labrīt šajā sniegotajā skaistajā ziemas dienā. Šodien ir janvāra pēdējā diena, 31. janvārs, un pulkstens šeit eh, rādījām arī studijā rāda 9 un 6 minūtes. Labrīt visiem priesteri kateheizē, kā jūs saprotat, ja šeit eiterā skan mana aijas avotiņas balss, tātad priesterīs Pēteris nav klātesošs. Bet es šorīt eh, neesmu ar jums viena, uh, Ar mani kopā ir priesters eh, Renārs no Spānijas. Labrīt! Labrīt! <laughs> Skaņa ir labi dzirdama, <laughs> man par to prieks. Uh, priester uh, Renār, uh, kurā pilsētā jūs tieši mācaties Spānijā? Mācos Pamplonā, kas ir Spānijas ziemeļos. Spānijas ziemeļos, kas ir pat netālu no Pirenejiem, no Pireneju kalniem, kas arī tādā vēsturiski vienmēr ir bijusi robeža ar Franciju. Patiesībā Francijas robeža šeit ir tuvāk nekā Madridē, kas ir Spānijas galvaspilsēta. <laughs> un sakiet, vai, vai jums ir sniegs? <laughs> Šodien nē. Bet ir bijis? Bet ir, ir bijušas reizes, kad šeit ir sniegs, jā. Tas bija pirms, pirms vēl Ziemassvētkiem. Un cik grādi tagad ir? Apelsīna noteikti Bet kokos nav. ir tāds, ka cilvēki šeit pagalmu netīra no sniega, jo tad, kad sniegs uzsnieg, nākošajā dienā viņu vairs nav. <laughs> Līdz ar to Sniega lapsa šeit mājās cilvēki netur. <laughs> un cik silts tagad ir Spānijā? Nu, tas sanāk, jums es... ir Spānija ziemeļi, jā, es saprotu. Jā. Nu, šeit ir apmēram kādi 5 grādi plusā. O, nemaz, nu, bet tas ir maigāks klimats nekā pie mums, es domāju. Mm, jā, jā. <laughs> <laughs> nu, tad vēl viens tāds jautājums nelielā ekspresa intervijā. Ko jūs studējat? Es teicu, mācos, patiesībā jūs nu, studējat. Ko jūs tieši studējat? Jā, es tagad esmu studēju baznīcas kanoniskās tiesības doktorantūrā, strādāju pie sava doktora darba. Tas ir gana un, smagi. Eh, <laughs> jā, nu katram jau tas savs ir. <laughs> Labi, paldies. Tad, eh, un, eh, es atgādināšu tālruņa numurus, ar kuru kura laikā arī tur rādījām arī klausītāji var zvanīt vai rakstīt īziņas, un šeit uh, telefona studijā ir 67 969 131, vai arī var, uh, var arī rakstīt īziņas 266 77 272. Tad uh, ķeramies klāt pie šīs dienas tēmas. uh, <laughs> katru svētdienu pāvests uh, Francisks uh, saku uzrunu pirms kunga eņģeļa lūkšanas uh, Romā. Nē, tas ir nu Vatikānā. Un uh, mēs varētu sākt ar fragmenta lasīšanu, jo tiek lasīts sveidiena evaņģēlijas un, uh, un pāves sniedz komentārus. Uh, cenšās pateikt ko jaunu, un patiesībā uh, vakar apskatoties šo fragmentu, mani pārsteidza tas, kā, ko daudz var pateikt jau par tik zināmu fragmentu. Priesti Renāri, jūs nolasīsiet vakardienas evaņģēlī. Jā, tad tas ir evaņģēlija fragments no Lūkas evaņģēlija no 4. nodaļas, kur ir teikts, ka nācerētas sinagogā izlasījusi vārdus no pravieša izsēja grāmatas Jēzus sacīja. Šie raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies – Un visi viņam piekrita, brīnīdamies par žēlastības vārdiem, kas nāca pār viņa lūpām un runāja: Vai tad šis nav Jāzepa dēls? Tad viņš tiem sacīja: Jūs katrā ziņā teiksiet sakām vārdu. Ārsti izdziedini pats sevi. Izdari arī šeit, savā dzimtenē, to, kas, kā mēs dzirdējām, esot noticis Kafarnaumā. Un viņš turpināja: Patiesi es jums saku, Neviens pravietis nav labvēlīgi uzņemts savā tēvijā. Es jums saku patiesību. Daudz atraitņu Izraēlī bija Elija laikā, kad debesis palika aizslēgtas trīs gadus un sešus mēnešus. Tā kā visā zemē valdīja bats, tomēr Elijas nepie vienas no tām netika sūtīts, kā tikai pie atraitnes Sidonas sareptām Un daudz spitālīgo Izraēlī bija pravieša Eliseja laikā, bet neviens no viņiem netika šķīstīts, kā tikai sīrietis Nāmans. To dzirdot, visi sinagogā iedegās dusmās. Viņi pietrūkās no vietām, izmeta viņu no pilsētas un aizveda līdz pat kalna kraujai, uz kura viņu pilsēta bija celta, lai viņu nogrūstu lejā. Bet viņš izgāja starp tiem attālinājās. Tad šis ir šis evaņģēlīja fragments, kas bija paredzēts vakardienas svētajā misē. Un kuram jūs arī rakstījāt mieram tuvu komentāru. Tas ir jūsu sprediķis. Jā, mans sprediķis arī ir mieram tuvu vakardienai Un kas, ir, un, jā, kas tās lietas, kam vajadzētu pievērst uzmanību tam, ko pāvests nu, gribēja pateikt ar šo fragmentu? Jā. Tas, ko es šeit redzēju, to, ko pāvests savā uzrunā, kunga eņģelis lūkš, pirms kunga eņģelis lūkšanas, ko viņš saka Romā, es šeit ieraudzīju tādas ļoti trīs svarīgas tēmas, ko pāvests ļoti pasvītro. Pirmā, es, protams, par katru, labprāt, arī nedaudz vairāk parunāšu. Mm -hmm. um, tad pirmā ir par Dieva žēlsirdību, par to, ka, kāpēc tad Jēzus atgriežas savā ciematā, kāpēc viņš tur ir, un ka tas pirmais sveistījums ir tā Dieva žēlsirdība, ka Dievs caur savu lielo žēlsirdību grib glābt visus cilvēkus. Tad otrs ir tā otrā tēma, ko šeit ieraudzīju, ir pazemība, jo pazemība ir tā atslēga, lai Dievs varētu darīt mūsu dzīvē lielas lietas, jeb lai Dievs varētu mūsu dzīvē darboties. Un tad trešais ir, ka neapstāties, lai meklētu Jēzu, jo, kā pāvests arī saka, ka mēs varam pārāk pierast pie Jēzus, un kas, kas ir tāds, var teikt, slikts ieradums, jo tad mēs jau pārāk daudz par Jēzu zinām teiksim, tā, pārāk daudz mūsu pašu tādas interpretācijas. Un tāpēc pāvests aicina meklēt jēzu un veidot tādas dzīves attiecības. Tas trešais. Un eh, jā, par to pašu pirmo, par to žēlsirdības tēmu, pāvests, pāvests jautā, kāpēc uh, Jēzus atgriežas savā dzimtajā pusē, zinot, ka viņu tur tik vienkārši neuzņems. Jā, tas bija tāds, tā <laughs> jā, tāds labs jautājums, ko pāvests iekomentēja. Kāpēc viņš tur devās? Jā, un man ļoti patīk, kā pāvests saka, ka viņš devās tāpēc, ka viņš neļauj, ne, neļauj nobremzēt sevī to mīlestību, kāda ir dievam pret cilvēku. Jo, protams, ka tā cilvēcīgi domājot kāpēc viņam tur bija jāiet. Viņš varēja arī neiet, jo zināja, ka tur viņam neticēs, viņu nepieņems kā misiju, kā dieva dēlu. Bet viņš vienalga iet, lai atklātu to dieva mīlestību, lai atklātu to, ka dievs, eh, dievs grib katru cilvēku glābt. Pāvests to ļoti skaisti salīdzina ar eh, vecāku attiecībām ar bērniem. Mēs zinām, ka bērniem arī bieži vien ir tāda nepateicība, tas, ka viņi saņem no uh, vecākiem visu, kas viņiem pienākas, liekas, ka tas ir tas tāds pašsaprotams un varbūt dzīvo tādā pašsaprotamā nepateicībā, teiksim tā. Un varētu teikt, ka šiem uh, Jēzus tautiešiem novadniekiem bija tas pats. Viņiem pie Jēzus bija tā pieraduši, ka Jēzus tas ir savējies un viņi neuzskatīja, ka viņam būtu jāpievērš tāda lielāka uzmanība. Es atvainojos, pāvests arī min, ka uh, tie Jēzus uh, nu, ciemi iedzīvotāji, ka viņi gaidīja patiesībā no viņa brīnumus, kaut kādus pārsteigumus, kaut kādus, teiksim, nu, mūsdienā to sauktu kaut kādus ekšanus, jā, lai, nu, lai viņš pierādītu, jā. jā? Kā brīnum, jā, no. nu, kā burvis, jā, kā brīnumdars. Mm -hmm, mm -hmm. Un kā ar tiem brīnumiem ir pavisam jākās, patiesībā tas ir tas nākošais punkts, par ko es arī tieši <laughs> gribēju. jā. jā, jo pāvests nevarēja, kā pāvests saka, ka Jēzus savu tautiešu vidū, savu ciemata vidū nevarēja darīt brīnumus. Un šeit, šajā pašā fragmentā, Jēzus atsaucas uz diviem vecās derības piemēru. Kā teikt, uz diviem ārzemniekiem, kas nebija uh, jūdi, Pirmais ir par uh, Sidonas sareptas atraitni, kura uzņemas pie sevis mājās uh, pravieti Eliju un paklausīja viņam. Zinām, šo fragment varbūt esam dzirdējuši kādreiz par nabaga atraitni, kurā dzīvoja kopā ar savu dēlu, un pie viņiem mājās ienāca pravietis Elijas, kurš teica no sākuma, lai Viņam iedod padzerties, pēc tam prasīja maizi. Tad šie atraitnieki no sākuma negribēja, nu, teiksim, negribēja dot, bet nevarēja iedot, jo viņi uzskatīja, ka tas tā mil, tie, tas nedaudz miltu sauja ir tikai priekš viņas un, un, un viņas dēla, un tāpēc viņi nevarēja iedot šo, šo maizi. Bet pravietis Elīze saka, nē, pagatavo šo maizi man, un pēc tam pagatavosi sev un savam dēlam. Un e, viņa tomēr paklausies šim pravietim, Elijam, sagatavoja viņam maizi, un notika tā, kā pravietis bija teicis, ka nekad mil, milti neizsīks, lai tu varētu pagatavot maizi. Un tā arī notika, ka viņi, ka šī atraitnē un viņas dēls necieta badu. Un e, tas ir tāpēc, ka viņi paklausīja Elijam. Tāpēc, ka šī atraitne viņu uzņēma savās mājās, neskatoties uz to, ka viņš bija tāds kā vajātais pravietis. Un tā slava kā vajātam pravietim, protams, ka nav, nav tā labākā, bet viņa tomēr nolēma paklausīt, atvērt savu sirdi, atvērt, atvērt savu, arī savu prātu, lai izdarītu to, ko, ko šis pravietis saka. Un viņa ticēja, ka tas ir Dieva cilvēks. Un otrais piemērs ir eh, no, par sīrieti Nāmanu, kurš arī nebija jūds, kurš bija kara, eh, karapulku virspavēlnieks, kurš bija slims, kurš bija spitālīgais. Un eh, tad, protams, viņa sievai par kalpošanu bija paņemta kāda meitenīte, kura teica, ka ļoti svarīgi satikties Nāmanam ar pravieti Eliseju, lai, lai pravietis Elisejs varētu viņu dziedināt. Kaut arī Nāmans bija tāds ļoti, kā šodien teikt, tāds ļoti prestižs vīrs, ļoti ievērojams un liktos nedaudz varbūt pat pazemojoši, ka, ka viņš klausītu kādam jūdu pravietim. Bet viņš tomēr izvēlējās pieņemt Eliseju un paklausīt viņa padomam, kur viņš arī teica iemērcēties upē, un uh, viņš arī iemērcējās šajā upē, iegremdējās šajā upē, un eh, kļuva vesels. Un notika brīnums. Un kas, kā pāvests arī saka, abiem šiem, abiem, abām šīm personām, kas ir sarētas atraitne un sīrietis nāmens, bija kopīgs tas, ka viņiem abiem bija tāda paklausība un pieejamība un arī atvērtība uz, eh, uz Dieva plānu. Un eh, tas viss prasa ļoti lielu pazemību. Un, protams, Pāvests arī tālāk runā par šiem brīnumiem, par, tam, par to, kam būtu jānotiek un tā tālāk. Bet šeit ļoti skaisti ir tas, ka tā atslēga ir šī, šī, šī pazemība. Klausīties, atvērties uz Dieva gribu. Un e, brīnumi nenotiks uz vienu rokas mājienu vai burvju nūjiņas tādu piesitienu un vēl kaut ko, ka tas nav Dieva plāns cilvēkus pārliecināt ar brīnumiem. Ka, ka Dieva tas plāns ir atvērt cilvēka sirdi, lai Dievs varētu tajā darboties. Jo, kā zinām, protams, ka Dieva žēlastība izdara to lielāko darbu ticīga cilvēka dzīvē ar savu žēlastību, ar savu palīdzību, bet arī no cilvēka puses ir nepieciešama šī atvērtība. Jo savādāk, ja cilvēks neatver savu sirdi, viņš nevēlas to, tad nevar notikt šīs, šīs brīnumu lietas. À, var vienu jautājumu. Nu, ko nozīmē Jā, droši. atvērt savu sirdi Dievam? Nu, tā kā jūs teicāt, vai ne, kad uh, Dievs nevar darboties, ja mēs paši arī nu, nepasakam savu jā. jā? Bet uh, nu, ko nozīmē atvērt savu sirdi Dievam? Uh, pirmais ir šī ticība. Um, uh, ticēt, ka Dievs ir, eh, ir tēvs, Dievs ir radītājs, un ka Dievs vēlas mums dot to pašu labāko. Ticēt to, ka Viņš ir. Un tas nākošais ir šajā ticībā uzticēt sevi Dievam. Ka es esmu, es nolieku savu dzīvi Dieva rokās, lai Dievs to vadītu. Eh, protams, tas nenozīmē tā, ka tagad, nu, es tagad visu atbildēšu Dieva rokās, un lai viss tur iet pašplūsmā, un es dzīvošu tā, kā man liekas, jo Dievs ir tas, kurš man jādara, ka ir šī, kā arī baznīca to māca, ka ir šī tāda sadarbošanās ar Dieva žēlastību, ka cilvēks no savas puses, savā ticībā pilda Dieva baušļus, cenšas savu ikdienas dzīvi veidot pēc dieva baušļiem, pēc evaņģēlīja mācības, pēc visa tā, ko Jēzus ir mācījis. Un e, arī Pāvils vēstulē galotiešiem nemaldos 4. vai 5. nodaļā ir teicis, ka, ka tā patiesā dzīve tā ir ticībā Dievam, e, pildot mīlestības baušļus. Teiksim, tā dzīvojot ar ticību un mīlestību. Bet, uh, tā, e, jā. tā ir tā kā tādā sevis atvēršana dievam ar vien vairāk. Bet uh, vai nav tā, ka uh, es esmu par šo lietu ļoti daudz domājis, kad mēs varam uzticēties un atvērties kādam, es šeit gan domāju, gan cilvēkus, bet arī, arī par Dievu runājot, kad, uh, nu, ka mēs zinām, ka viņš mūs mīl, jo man liekas, kad ir ļoti grūti būt atvērtam kā, pret kādu, ka tu zini, ka, viņš, nu, ka tu viņam esi vienaldzīgs. Ja? Mm -hmm. Tad jau varbūt vairāk tas paliek tāds uh, uh, likums, uh, Nu, šeit nu, runājot par svētiem rakstiem, uh, tikai nu, svētos rakstus lasīt kā grāmatu, ja? nevis, kā die, nu, nevis kā dievu mīlestības vēstuli. Ja? Mm -hmm. par, uh, par šo te Jā Pašu atrašanās, mm, jā, kā, kā, arī, kā arī jūs minējāt, ka tā ir tāda dievu mīlestības vēstule, svētie raksti. Un tad šeit tiešām mēs varam vairāk vērst mūsu uzmanību, centrēt mūsu uzmanību uz evaņģēliem, kur ir aprakstīta Jēzus dzīve. Un, un tur tieši tiek atklāts visā pilnībā, kāpēc, kāpēc Jēzus atnāca uz šo pasauli Un tas, kāpēc viņš atnāca, tā ir tiešām dieva mīlestība uz cilvēku. Jo, kur Jēzus pats teica, ka nav lielākas mīlestības, kā dot savu dzīvību par draugiem. To viņš pats teica, un to viņš, to viņš pats arī īstenoja. Jo viņš pats savu dzīvi atdeva par saviem draugiem. Jo viņš cilvēkus uzskata par dieva draugiem. Cilvēkus, kuriem ir krituši grēkā, cilvēkus, kuriem ir bieži vien trūkst šīs mīlestības savā dzīvē, tad Jēzus ir tas, kurš viņiem to piedāvā. Jēzus ir tas, kurš atver šo sirdi mīlestībai. Un uh, Jēzus krusta nāve, tas ir tam pierādījums. Jo pie krusta Jēzum ir atvērtas rokas, kas ir kā, kā zīme tam, ka Jēzus pieņem visus. To ir grūti, protams, pieņemt, un tāpēc arī ir nepieciešams arvien vairāk iepazīt Jēzu. Tā teikt, um, kā arī jūs minējāt, ka svētos rakstus ne tikai lasīt kā vienkāršu grāmatu, lai kaut ko uzzinātu, bet to lasīt arī atkārtoti, iedziļinoties tajos vārdos. Jo reizē mēs varam lasīt vienus un tos pašus fragmentus, bet ja mēs viņu lasām jau piekto, desmito un pat vēl vairāk, vairāk reizes, mēs vienalga ieraugam kaut ko citu, ko mēs nebijām pamanījuši iepriekšējās desmit reizes, kad lasījām, bet mēs pamanām to tagad. Un tieši tā ir šī mīlestības vēstule no Dieva cilvēka, kur Dievs apliecina savu mīlestību. Kad, bet tad ir, nu, nu jāsaka tā, kad Jēzus ciema ļaudis, kur viņš sprediķoja, viņi negribēja. Viņi negribēja pieņemt Jēzu. Viņi, viņiem likās, ka viņi par viņu jau visu zina. Viņi zināja, ka viņš ir mhm. Jāzepa dēls. Mhm. Un viņi nebija gatavi tad uh, pieņem Dievu mīlestību. Jā, tas tur arī to pavests. Es varbūt tā neprecīzi, varbūt tā uzdevu. <laughs> Jā, un pavests arī to beigās runā par to, ka, teiksim, tā šie Jēzus tiem ļauduši bija pieraduši pie Jēzus. Nu, ka viņš ir Jāzepa dēls, Jāzepa un Marijas dēls. Viņš tur viņa radiniekus visus mēs pazīstam, un kas tur tāds varētu, varētu būt. Un eh, reizēm ir tā, ka nu, ko viņš par sevi varētu atklāt tādu, ko mēs par viņu nezinām. Un pāvests šeit jau velk tādas kā paralēles līdzās ar mūsu dzīvi, ar mūsu izpratni par Jēzu. Un tas ir tāds liels kārdinājums katram no mums, kur esam jau kristieši, varbūt jau ilgāku laiku, jau gadiem. Liekas, ka, nu, ko es jaunu varētu vēl uzzināt par Jēzu? Es jau esmu pieradis pie Jēzus, teiksim tā, uh, Esmā, esam studējuši jau katehēzē, esam katru svētdienu vai vēl biežāk daudzus sprediķus dzirdējuši. Radio Marija klausamies katru dienu. Liekas, nu, ko es vēl varētu uzzināt vēl vairāk par, par Jēzu? Un, uh, tur saka, Pāvils, ka ir tāds nedaudz risks. Tas nenozīmē, ka, ka nav jāklausās sprediķi, tas nenozīmē, ka nav jāstudē teoloģija, ka nav jā, jā, jāiet uz katehēzēm vai jāpadziļina un Un tiešām arī Rādio Marija palīdz padziļināt mums vairāk šo izpratni par svētajiem rakstiem, par Dievu, iepazīt labāk Jēzu. Un, um, un tieši tur pāvis saka, ka ir jāmeklē šī dzīvā, dzīvās attiecības ar Dievu. Jāļauj Dievam darboties mūsu dzīvē. Ka mūsu attiecības ar Jēzu neapstājas pie tā, ko mēs iemācījāmies katehēzē, kad mēs gatavojāmies pirmai svētajai komunijai vai pirmajai grēksūdzei, ka, ka tas, tas nav viss, pie kā apstāties. Un ka tas ir tāds liels briesmas, ka mēs pie tā apstājamies. Jo tad, kad mēs apstājamies, liekas, nu, viss man ir skaidrs, ka man, man neko vairāk nevajag. Un, un tad, kad, tad, kad pāvests runā par to, kā mums vajadzētu uzturēt dzīves šīs attiecības ar Jēzu, tad man nāk, nāk prātā Eh, kardinālā Kristofa Šenberna, eh, kāda mm, viena diena viņa no vienas viņa grāmatas, kur viņš raksta par Jēzu, kā cilvēks iepazīst Jēzu, tad tie ir tādi trīs pamata balsti, kuri kopā ļoti saistīti. Pirmais ir eh, svēto rakstu lasīšana, caur tiem mēs iepazīstam Jēzu. Tad otrs ir sakramentos, Un trešais ir mūsu personīgajā lūkšanā. Un teiksim tā, ka visas šīs trīs lietas ir savstarpēji saistītas, ka nevar tikai iepazīt Jēzu tikai ar personīgo lūkšanu, bet nav sakramentu dzīves vai arī nelasa svētos rakstus. Tāpat arī nevar izveidot dzīvu kontaktu ar, ar, ar, ar, ar Jēzu, ja ir tikai ja tikai lasām Bībeli, bet nav nepieņemams sakramentos pašu Jēzu, īpaši Euharistijā vai arī nelūdzamies. Ka visas šīs trīs lietas, bet tiek viņas darītas ar tādu regularitāti. Ka Bībele tas nav tā, ka es viņu kaut kad lasīju, man viss tur ir skaidrs, un man vairs nav jāgriežas pie svētiem rakstiem, lai, lai, lai varētu par to vēl vairāk kaut ko uzzināt. Tāpat arī sakramentu dzīvi, kopt savu sakramentu dzīvi, pieņemt Jēzu Euharistijā. Um, regulāra un bieža grēksūdze, kas pieprasa tādu arī sirdsapziņas izmeklēšanu un personīgā lūkšana, pievērsties Jēzum personīgā lūkšanā. Un, ja tas tiek darīts ar tādu gan regularitāti, gan tādu sirds atvērtību, tad mēs tā, tad ir lielāka iespēja, ka mēs pārāk nepieradīsim pie Jēzus, ka nu, es visu zinu, man viss ir skaidrs, Un ko tad Jēzus vēl tādu varētu izdarīt? Un eh, ar tādu paziņu, protams, ka regulāri lūdzoties vai regulāri lasot svētos rakstus un ejot pie dievgalda, arī ir risks pārāk pierast pie tā. Bet tas jau ir arī no mūsu puses, vai mēs cenšamies sevi pārāk pie tā nepieradināt ar to, ka mēs ieliekam savu sirdi tajā. Ka mēs to nedarām tikai tā automātiski, aiz pieraduma, bet to darām Tāpēc, ka to gribam, ka gribam būt tuvāki ar Jēzu, ka gribam uzturēt dzīvu šo saikni. Priester Renāri, aiziesim tagad nelielā muzikālā pauzē, Jā. bet ar, pirms tam es gribu pateikt rādījom arī klausītāji, arī tu vari zvanīt un uh, padalīties, kā tu esi piedzīvojis, kā tu esi ļāvis Dievam pārsteigt sevi, vai tu esi piedzīvojis tādu Dievu pārsteigumu savā dzīvē. Uh, tādu nelielu uh, liecību padalīties. Tad, lai tagad, ja, tad uh, muzikāla pauze un tad pēc īsa, īsa brīža tiekamies atkal ēterā. Mm. gaisa gaisma. Jēzu, tu esi mans ceļš. Jēzu, tu esi mana gaisma. Jēzu, tu esi mana. see Labrīt, rādījām arī klausītāji. Šeit kopā ar jums priestara kateheizē esmu Esāja Avotiņa un pretī man datora ekrānā ir priesteris Renārs no Spānijas. <laughs> Labrīt. Labrīt tiem, Labrīt. kuri tikko pieslēgušies ir. Nu, mazums, brauc mašīnā un klausās. Jā. Kāds kavēja darbu. <laughs> Un šajā rīta cēlienā mēs runājām, sākām Nē, nu nevis uh, runājām, bet apskatījām uh, pāvesta uzrunu pirms uh, lūkšanas kunga eņģelis. Kas ir tas, kas vēl palicis nepateikts ir pār šo te uzrunu? Tāds uh, būtiskākais vēl. Um, jā, par, par šo pašu uzrunu pirms kunga eņģelis lūkšanas, ka pāvests saka, ka mūsu uzdevums ir meklēt dievu, nevis brīnums. Ka tajās mūsu attiecībās ar dievu tas brīnuma nav tas centrālais, ka centrālais ir šī mūsu ticība. Un eh, Pāvils saka, nemeklēt sensāciju vai nedzīvot savu ticību tikai priekš spēcīgām zīmēm vai priekš spēcīgām sajūtām, ka tas, tas nav tas galvenais un tas arī nav mērķis. Bet turpretī Pāvils saka, ka pieņemt savu ikdienu bez sūdzēšanās, bez kritizēšanas, savu pienākumu veikšanas, kā teikt, mums, pie mums saka ar gariem zobiem, bet dzīvot savu ikdienu pēc evaņģēlija. Tikai šādi mēs varēsim sastapt brīnumus no Dieva, un e, ka, ka tieši tā ir tā svarīgākā lieta, ka dzīvot savu ticību tur, kur esi, tas, kas esi, ar tiem saviem ikdienas pienākumiem, un tas ir tas sākuma ceļš tam, lai Dievs varētu mūsu dzīvē darboties, lai Dievs varētu darīt lielas lietas. Un e, tas arī ir tas kristīgās dzīves tāds viens no pamatnoteikumiem e, dzīvot evaņģēliju, dzīvot pildīt Dieva baušļus savā ikdienā, caur mazajām lietām, esot ģimenes tēvs vai ģimenes māte – Savā darbā. So, jā. Savā darbā. Un eh, tad, kad cilvēks, eh, piemēram, savā darbā, savu darbu cenšas tehniski to labi paveikt, cenšas savu darbu veicot, pildīt dieva paušļus un vēl to veltīt dievam, tad tas ir jau liels, spēcīgs solis no kristieša viņa, viņa attiecībās ar dievu, viņa izaugsmēji. Tātad eh, eh, to arī pāvests ļoti piekodina, ka, ka brīnumi tas, tas nav tas, tas centrālais. Un, un kā kristieša dzīve un dieva, un dieva darbība cilvēka dzīvē tā nav kaut kāda maģija, nav kaut kāda burvestība, ka tur tagad viens, kurš tagad tic dievam, tagad viņam viss tur notiks, viss tiek ies uz urā un, un tikai pietiks nedaudz palūkties un lietas mainīsies. Dievs darbojas ar saviem brīnumiem, bet ne šādā veidā, ne šādā veidā, kā mēs to gribam. Jo, kā arī esmu runājis ar dažiem cilvēkiem, ka reizēm tā kā lūkšanas, kā lūdzamies kādā nodomā, bet nekas tur nenotiek. Un liekas, ka reizēm sliktāk paliek, reizēm vēl kaut kas, bet paiet vēl kāds ilgāks laiks, tā lieta vai tā problēma, par kuru mēs lūdzāmies, viņa atrisinās. Un viņa atrisinās par pilnīgi savādākā veidā, nekā mēs to būtu pat iedomājušies vai pat gribējuši. Vienkārši atrisinājās. Pat vēl labāk nekā gaidījām. Un e, tas ir tikai tad, ja šī šāda uzticīga un pazemīga lūkšana, un arī uzticīga savu ikdienas pienākumu veikšana. Un e, ļoti interesanti arī to, ka vakar e, arī bija otrais lasījums misē, kur Pāvils no pirmās vēstures korintiešiem 13. nodaļas, tā saucamā mīlestības dziesma, kur pāvests apraksta, kāda ir mīlestība. Ka mīlestība ir laipna, mīlestība ir pacietīga, neskauša, nelielās, nevēla ļaunu. Un e, tādam patiesībā arī jābūt kristieša dzīvē, ka viņš šos savus darbus veicēs mīlestības. Atceros, kā viens priesteris teica, ka ļoti interesanti, lai varētu praktizēties šajā mīlestībā, ir uh, vārda mīlestība vietā ielikt savu vārdu. Mm. Nezinu, mm. Renārs, Aija, Pēteris, Andris, Linda. Ielikt, teikt, teikt, viņš ir žēlsirdīgs, nelielās, neskauž. Un patiesībā, domāju, tas saraksts tāds būtu diezgan, diezgan <laughs> uzdevums būtu priekšā. <laughs> Jā, sāpīgs. To, ka ma, vārda mīlestība vietā ielieku manu vārdu. Nu, tas būtu vēl Un nu, tas nozīmē, ka ir pienākumi katrai dienai. Un tāpēc ļoti svarīgi ir tiešām gribēt šo mīlestību, lūgt šo mīlestību no Dieva. Un kā jau sākumā minēju, ka kristieša dzīvē, protams, ka lielāko darbu izdara Dievs ar savu žēlastību, un Dievs ir tas, kurš vada, bet sākums tomēr ir tas mūsu pašu vēlme. Gribēt Dievu savā dzīvē, gribēt, lai Dievs ir mans dzīves centrā un censties arī ar saviem spēkiem izpildīt viņa baušļus, tik cik tas ir iespējams. Un tur, kur jau mēs būsim nonākuši līdz tam slieksnim, kur jau mēs vairs nevaram, tad Dievs tiešām ar savu žēlstību nāk un, nāk un dod savu spēku un palīdzību. Man atkal arī pārdomājot šo pāvesta uzrunu, uzrunā, nu, patika šie vārdi, kad viņš teica par to, ka mums ir jāpaliek vienkāršiem savā sirdī un jābūt tiešām gataviem Dieva pārsteigumiem. Ja? Tas jau nenozīmē, nu pārsteigumi mēdz būt dažādi, reizēm viņi var būt arī sāpīgi. <laughs> tādi, tādi, nelieli, tādi nelieli pārbaudījumi, ko mums Dievs arī uh, sagatavo, bet nu, atcerēties to, ka viņš vienmēr mums ir blakus arī šajos sabīgos brīžos, un tajā brīdī viņš mūs nes uz rokām. Bet nenoslēgties, nenoslēgties no Dieva, nenoslēgties savās zināšanās, savā viszināšanā, kad es jau visu zinu. Es esmu perfekta, es zinu, kā ir jālūdzās, es zinu, kā ir jāuzvadās svētā misē. Es tik daudz esmu lasījusi par Jēzu, un uh, es zinu, kāds viņš ir, jā. Un tad ir viena situācija, kad Dievs tev parāda, bet tu nezini. <laughs> jā, un tas, jā, tas ir tas, kas atkal nu, mani uzrunāja atvērts prāts un atvērta sirds Dievam. Lai, un ļaut, lai Jēzus ienāk un arī caur sakramentiem, lai viņš mani var pārveidot un darbojās manī. Tas ir tas, kas man paši uzrunāja, bet vēl par mīlestību uh, kad Jēzus uh, uh, runāja saviem tautiešiem, nu, saviem uh, novadniekiem, es tā, tā vienkārši teikšu, viņš taču varēja neko neteikt, bet uh, viņš taču uh, zināja, kāda ir viņu sirds attieksme, un šī te mīlestība bija tas uh, vadmotīvs, kāpēc viņš, uh, viņš viņiem neko nepārmeta, bet aizgāja par šo te mīlestības spēku no Dieva. Ka Dievs mūs, um, Dievs mūs mīl, Viņš ir pacietīgs, tas, ko nu, uh, jūs arī teicāt par šo te salīdzinājumu ar vecākiem. Ja vecāki mīl savus bērnus, ja? pat ja viņi dusmojās, ja? un pat ja viņi uzvedās uh, nejauki, tāpēc, ka viņš ir mamma, tētis, ja? viņš ir nu, vecāks, viņš nevar nemīlēt. Vismaz tā vajadzētu būt. Jā. Kas vēl? Uh, ir, ko mē, mums patiesībā jau lēnām tuvojās nobeigumā, kas ir tā, <laughs> mēs tuvojamies nobeigumam, kas ir tas, ko mēs vēl varētu pateikt klausītājiem vēl dažas minūtes? Mm -hmm. uh, jā, tas, ko gribētos arī vēl pateikt, ka jā, pāles ļoti cenšas teiksim, tā, iezīmēt šo dieva žēlsirdības tēmu, par kur mēs beidzām runāt, un, un arī runājam par to, ka uh, ik svētdienas pāvests šajā pirms kunga eņģeles lūkšanas eh, nodot mums kādu vēstījumu nākošajai nedēļai. Bet man ļoti arī man patīk pieskarties tajā tēmai par pašu kunga eņģeles lūkšanu, kas ir ļoti sena tradīcija baznīcā. Un tas nav tikai pāvests Romā svētdienā, bet eh, tā ir kunga eņģeles lūkšana, kuru mēs ļoti labi zinām, kuras eh, kura iesākas ar vārdiem kunga eņģēlis pasludinājusi svētākai jaunavai Marijai. Un tā tāda sena baznīcas lūkšana, ko pēc tradīcijas lūdzas dienas vidū. Tā kā pāvests arī to dara svētdien 12. Tad arī ir ļoti daudzi ticīgie, kur arī šodien to turpina darīt pulksten 12. lūdzas šo kunga eņģēlis lūkšanu. Ir arī daudzas baznīcas, kurās tieši ap šo laiku skan baznīcu zvani, kas aicina ticīgos uz šo kunga eņģelis lūgšanu. Jo kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai to, ka viņa kļūst par pasaules pestītāju māti, jeb ka Dieva vārds kļūst miesa. Un e, ļoti interesanti ir tas, ka šī lūkšana ir paredzēta tieši dienas vidū, pulksten 12. Tad, kad jau rīts ir pagājis un vēl priekšā ir dienas otrā daļa, pēcpusdiena un visi tie darbi. Un tā būtība ir tā, ka mūsu darbos, kas jau ir pusceļā, dienas ritenis ir pusceļā, mēs apstājamies uz šo kunga eņģēles lūkšanu, lai apcerētu šo lielo noslēpumu, ka Dievs kļuva cilvēks. Un saskaņā arī ar tradīciju, ka iespējams arī Marija, tad, kad bija pie viņas atnāca kunga eņģelis, arī bija savos ikdienas darbos, savās ikdienas gaitās vai lūkšanās, un tieši tad ienāca kunga eņģelis – un prasīja viņas atbildi. Un tad viņa teica, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Vārds tapa miesa. Un tam arī tāda saistība nedaudz arī ar mūsu, kā kristieša dzīvi. Mēs darām savus darbus, dzīvojam savu ikdienu, bet tieši tur, mūsu darbos, mūsu ikdienā, Dieva vārds var kļūt miesa. Ja mēs savu ikdienu veidojam Dieva klātbūtnē. Un tieši šis dienas vidus ir tas ir svarīgākais brīdis, lai mēs apstātos un pateiktu Dievam savu jā. Dievu kungs, ka tavs mūžīgais vārds kļūst miesa manā dzīvē. Caur manu darbu, caur manu pienākumu, caur manu ģimeni, caur visu, ko es daru. Un tieši dienas vidū ir šī iespēja atcerēties. Paldies, Priester Renāri. Man uh, negribās vairs neko piebilst pēc šiem vārdiem. Vai jums gribās vēl <laughs> kaut ko pateikt? jo, jā, tas uh, vienkārši, kad mēs lūdzamies šo kunga eņģeli, tad atceramies kaut vai kopā ar Radio Mariju. Atgādinām tad par Dievu klātbūtni savā dzīvē. Paldies par šo uh, skaidrojumu. J jā, tad, uh, tad es saku paldies jums! Paldies par iespēju Un paldies jums par iespēju jūs satikt. Cik tagad Spānijā pulkstenis ir? Deviņi? Ir Drīz būs deviņi, jā. À, tad jums ir, jā, mums būs desmit un jums atkal deviņi. Tad uz studijām šodien jāiet. uh, jā, šodien došos uz biblioteku un turpināšu strādāt pie doktora darba. <laughs> jā, paldies tad uh, radiom arī klausītāji, ka bija kopā rīt cēlienā. Es, uh, nē, priestara katehēzē, rīt cēlienā es būšu kopā ar kādu citu cilvēku un tad arī jūs varēsiet uh, turpināt uh, zvanīt un uzdot uh, jautājumus. Paldies, priestara Renāti!